بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم U ime Allaha svemilosnog samilosnog. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće. Sa izvora iz kog će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali i plašli se dana čija će kob svuda prisutna biti. I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i sirođetu i sužnju. Mi vas samo za Allahu ljubav hranimo, od vas ni priznanja, ni zahvalnost ne tražimo. Mi se gospodara našeg bojimo, onoga dana kad će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. I džennetom i svilom ih za ono što su trpili nagraditi. Uzvičeni Allah. Neka istinu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر الذي استعاذ بك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم Hvala dragom gospodaru, salavat i salam njegovom miljeniku, molimo Allaha dragoga da nas počasti svakim dobrom kojeg je od njega molio njegov miljenik Muhammed sallallahu alaihi sallam. I molimo njega da nas zaštiti od svakoga zla od kojeg je kod uzvišenog štvrtelja tražio zaštitu njegov miljenik Mohamed sallallahu alaihi Draga braćo i sestre, hvala dragom gospodaru pa smo ovaj dan prodali u postu, proveli u onome što je Allahu dragom, što je Allahu dragom nešto što je najvrijednije. Vi znate da je post specifičan i badet i danas vjerovatno dok smo postili osjećali smo ona jedan poseban osjećaj, jedan poseban ha I moram vam odmah na početku prenijeti mnoge salame, ljudi šalju poruke onaj kaže sjećamo se halkije, tabačko, šalju salame, uče dove za nas i mole i nas isto da učimo dove za njih. Zato ćemo na početku mi najprije se sjetiti mama Buhariću u hadijsku zbirku čitamo dovom ili fatihom redajem Nama, je ostala još, nama su ostala još četiri hadisa u sahihu imama Buharije, konkretno iz knjige o abdestu. Prvi je hadis Babu Sivak, poglade o misvaku. وقال ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى kaže Ibn Abbas boravio sam kod Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam pa sam ga vidio prenoćio je kod njega pa sam ga vidio kako koristi misvak i kada sam se pripremao za danas na mi jedan hadis 97. godine sjećam se gdje me jedan čovjek pučio tom hadisu bili smo na putu i kaže meni znaš li hadis bileže ga Nesa i Ahmed u svojim hadijskim zbirkama kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam es-siwaku matharatun lil femmi merdatun li robbi kaže odnosno očistiti zube je kaže nešto što je čišćenje za zube a nešto sa čime je Allah zadovoljan to je stvar gdje spajamo dvije dvije vrlo, vrlo bitne stvari. Najprije zadovoljstvo uzvišenog gospodara i onda ono, ono što je ljudima drago i blisko, a to je da, da im usta budu, odnosno zubi da im budu čisti. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان عن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوع أوع والسواك في فيه كأنه يتهوع Kaže, prenio nam je Ebu Noman od Hamada ibn Zeda, od Gajlana ibn Đerira, od Ebi Burdete, od, eh, od njegovoga oca da je došao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam pa ga je zatekao, a ovaj dolazak je bio prilikom pred samo preseljenje Božih poslanika sallallahu alaihi I toliko je misvak bitan, jel, toliko je čistoća bitna da je Resulullah sallallahu alaihi sallam čak i u samrtnim mukama koristio misvak. Kaže, فَوَجَتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَاك بِيَدِهِ Pa sam ga vidio kako pokušava svojom rukom da onaj očisti mi svakom zume. I onaj kaže, govorio bi kao, ovako kao da ga nešto muči, pritišće, onako kako čovjek se osjeća kada hoće, kada mu je strašno teško. Uprkos tome Resulullah čisti zube. Kaže, osi vaku fi fihi, a misvak mu je bio uz usta. kao da kao da je krenuo i da povrati, nije mogao onaj toliko toliko je težak hal I vi znate Iša Aisha radijallahu anha nam je prenijela da je ona uzela pred preseljenja, pred preseljenje Božijem poslaniku misvak i ona mu ga je smekšala. Jer je pokazao rukom Božji poslanik sallallahu alaihi ve daj mi misvak. Sljedeći hadis također govori babu defa i siwakil al akbar. Poglavlje dati misvak onome koje je stari. I vi znate uvijek ako sjedimo onaj naj, najbitnije je da se poštuje neka hijerarhija među muslimanima. Evo ovih dana ovo što ste vidjeli oko Bajrama, to vam je uzeto iz sunneta Rasulullah sallallahu Rijed. Kada ste u bilo kakvom ambijentu uvijek gledate ko je najstariji među vama, pa ako je to čest čovjek njega, njega istaknite. Zašto? On ima u najmanju ruku više iskustva nego ti i ja. Razumijete? Znači, evo, onaj poglavlje nosi poglavlje, dati misla onome koje je, je stariji. Ili ko je veći ovdje doslovno. Ne fizički veći, nego veći u smislu godina. وقال عفان حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال kaže prenio nam je Afan od Sahra ibn Džuvairi od Nafija od ibn Umera en nabije sallallahu alaihi wasallam da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao kale eran, erani etesavaku bisiwak kaže pa sam vidio usnu kaže Boži poslanik subhanallah gledaj pred smrt misvak. Kaže, vidio sam usnu kako kaže kako kako čisti u svoje zube onaj svako. I uvijek je dobro kada insan sanja da se čisti. Ako Bog da, to je lijep san. Kaže Boži, feđaeni rađulani, ahaduhuma min minal Pa su mi došla dvojica ljudi. Kaže, jedan je bio stariji od drugoga. I vi znate da sam ono što je ostalo od vjerovjesništva, je nema više. Muhammed a.s. je pečat poslanika. Ali se nama može desiti da u snu vidimo ono što se obistini. I to je na neki način nešto što Allah do sudnjega dana ostavio da se može desiti. tu siwakal azbara minhuma. Pa šta je broži poslanik u kaže dao sam isvak onome koji je bio mlađi. Subhanallah, kao da nas podsjeća na onaj hadis, sjećate se. Nije od nas onaj ko ne poštuje starije i nije milosti prema mlađim. Što je dao mlađim? Iz milosti ili mi ćemo kazati na mlađim svijet ostani. A kod nas ima starijeg je glad, mlađeg je žir. I mi imamo neke svoje, neka, neke svoje kriterije. Suštinski kriterij je da se najprije poštovanje, ako će svima dospjet najprije da se poštovanje ukaže onome koje je stari. Fakila li, pa mu je u snu Božijem poslaniku, sallallahu alaihi rečeno, kebir, šta je, donesi, donesi tek nije, nego dani starijan. <laughs> Kepir u arabskom znači dani starijan. Jemin, jemin je desna ruka. ja, kad, ja vidim nekoga jedi lijevom rukom. Ja mu kajem jemin. Nije desnom šutni, nego desnom rukom jedi. Razumijete? Znači kepir znači ovdje dani onome koje je, je stari. Fedefatuhu ila ekberi minhuma. I kaže pa sam dao onome koje je stariji od njih dvojice. I gledajte ovdje samo jedan mali detalj da ne stajemo puno. Ako je san vjerovije a jest, sastavni dio objavi. Vidite da se objavom naređuje da se poštuju starije. Jel tako? Usno vidi Boži poslanik sallallahu alaihi sallam vojcu ljudi, njemu je mi svaku ruci. Pa je dao mlađi. Kaže, ne, ne, rečeno mi je da stariji. Dobro. Kale Ebu Abdullah, ihtasarahu nuajn. ovdje je u skraćenoj verziji jedan još također e, zabilježio šeh imama Buharije, ona šeh onaj, s kraćim senedom u kojem ima, i uvijek znate što je kraći sened, niz prenoslaca. To mi kažemo što ti si bliži izvor informacija, mogućnost daje autentičnost informacije ona veća. Znači uvijek pita jesi li vidio, jesi li čuo. Ne, ne, rekla mi je jedna žena. Čim je rekla jedna žena, onda ili rekao mi je jedan čovjek, ili rekao, dobro u redu, ali ko je taj čovjek, ko je ta žena? Na kahvi neku. Znači uvijek muslimani i muslimanka gledaju, gledaju da njihov izvor informacija. I zato on ovdje, nakon što nam je pročitao ovaj duži senad od pet ravija, kaže ima i kraći senad četverca. Zašto? Zato što nam to služi da razumijemo da je, da je zaista hadis onaj autentičan. Još ovaj još jedan hadis o, o misvaku حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن نبي وائل عن حذيفة prenio nam je Usman od Đerira, od Mensura, od Ebu Vajla, od Huzeife. Ovaj Huzeife ibn Jaman je jedan od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji je bio vrlo pronicljiv. Mnogo je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitao. Čak u nekim predanjima se kaže da je on jedan od najpovjerljivijih ljudi bio. Huzeife. Kaže, svi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitali o dobru, ja sam ga pitao o zlu. I nemoj tu stati kaže Hazret, jer ovo bi bila bolesna priroda. Ako svi pitaju o dobro, a ti pitaš o zlu, to nije dobro. Nego kako Zeife pojašnjava, pitao sam o zlu kako bi se toga sačuvao. I uvijek jednom prilikom sam slušao jednog predavača hvali, nekada je bolje da te neki ljudi ne hvali. Jer takav ćeš ispast da samog sebe nećeš prepoznati. Znači, radi se o tome da on je pitao dosta božjih poslanika sallallahu alaihi ve E sad kaže: Kale kanen nebiju, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem: "Iza kame mine lejli, ješu su fahu Šta bi Božji poslanik kada bi se probudio, prvo što bi uradio? Kaže, uzeo bi mi svaki očistio bi svoje zube. Šta mislite zašto? Šta ide prvo kad se sjetiš? Prvo kad se probudiš, sjetiš Allaha Đalešanu. Želi Rasula da mu usta budu čista kada da su zubi očičeni kada spominje Allahovo I to je danas onaj dosta stvari koje mi danas radimo zaista ko što sam jučer kazao, parah baba imam jednu halku Kur'ana, pa kaže nima subhanallah, za ono za što su ranije ljude smatrali manje pouzdanim. Na čovjek hoda ulicom i jede. Odmah su smatrali da je čovjek radi suprotno suneta. Nema je, sjedne se pa se pojede, ide se dalje. Danas bi onaj, mnogi ljudi onaj, jedu haram, razumiješ, <laughs> ne bi onaj, uopšte ono što je bilo ranije računalo se, kad, sad kad jede, barem jede ono što je on zaradio, ne jede onaj mal koji je oteo. Danas imate ljude koji otmu mali pričaju drugima o vjeri, o islamu. Bože sačuva, da nas Allah dragi sačuva. Posljednji hadis njega, sa njim ćemo završiti, kaže babu fadli men bata al vudu, ovo da nas Allah počasti, zaista svi imamo problem s ovim. A to je da na je toliko se potrudimo jer tobe Arab, sada je toliko je dinamičan život da čovjek od ujutro od sabaha do 7, 8, 9, 10 radi, radi, dođe, zna se 10, samo legne i zaspo. Kaže, tako je, pita Hanuma, je čista savjest. <laughs> Ako možeš odmah, nisam koga udario, nisam koga uvrijedio, nisam kom je šta ukruo. A opet mi se može svašta desiti, imaš budala koje će naletiti na čovjeka i ništa mu nisi uradio, ali tako? Ali ako ti je mirna savjest, po noći možeš fino zaspati poglavlje vrijednost da insan zaspe onaj na sabestu. I to je nešto, najljepše bi bilo klanja dva rekiata i time završiti, odnosno klanja twitter namaz, ali je bolje, nemojte ostavljati Twitter ako ste u džami, klanjajte Nemojte da bude ko onaj, kaže, vidiš ga, nije klanio što je bilo, kaže, ostavio sam ih za kasni, sutra na sabahu, je ostali su gdje sam ih ostavio, prespavao. Šta se zna, des, zaboraviš ovo, ono, znači, uvijek kad su džami klanja, jer pazite, dinamika života, ti uzmi prečnik Medine u vremenu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzmi prečnik Saraja. Ti ako staniš na Bjelavama, na primjer, odavde do Bjelava znate koliko ima. Pored, ako klanjaš pored džamije ili ako hoćeš već da ostaviš vitre, pa ti bujrom prijeđiš džamije u svoju kuću, ali nemoj početi s porodcom pričat, nego klanjaj vitre. Jer ko zna šta će se kasnije u uradi ovu, uradi ono, imaš ovu ili onu obavez. I uvijek je moje pravilo, kako god ko želi, hajrul birri ađiluhu, to nas je Rasulullah učio, da je najbolje dobro ono koje se odmah uradi. Mislim, evo, možeš ove godine otići na hađ, Allah te počastio, otiš nemoj odgađati. Ko zna ko će biti živ, ko mrtav sljedeće godine. Ako ti Allah dao novac da si u stanju plati sljedeće godine, nemoj, još, još jednu godinu ko Bog da, da sljedeće godine kad pozovemo Nitar, nigdje ovdje, vi svi otišli džes Svi, svi svi otišli. Amin, amin. To je ko nikad za ispite, kaže. Za ispite, za ženitbu i udaju, za, imaju ovako posebne dove. Tad se amin, ono, alhamdulillah, otmi od srca. Hvala. Alhamdulillah. Da Allah dadne da oni koji su neoženjeni ne udati, da se, ako Bog da oženi, i udaju i hajli. Ja neću više ljudi dove ući Dobro. Da završimo s ovim hadisom jer ima u njemu jedna dova. Možete oni koji ima i na internetu sahihu imama Buhari ima 247. hadis. To je posljednji hadis u knjizi o abdestu. Da sa njim završimo. A pogledajte, dova je lijepa da je čovjek i nauči. Kaže, prenio nam je Hadesena Muhammed ibn Muqatil, kala ahberena Abdullah, kala ahberena Sufjan, an an Sad ibn Ubejdeta, an Ilbera ibn Azib. Od Muhammeda ibn Muqatila, od Abdullaha, od Sufjana, od Mansura, od Sad ibn Ubadi, od Bera ibn Aziva, radijallahu anhu, enne nabije sallallahu alaihi wasallam kala. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam Iza etejta madja'aka fatawadda sala. Kaže kada legneš ili kreneš u postelju abdesti se onako kako se abdestiš za namaz. Subhanallah kad vam ljudi kažu pa to je poslanik rekao, to je postanik naredio. Evo vam ovdje, kada kreneš u postelju abdesti se onako kako se abdestiš za namaz. Jel ovdje Boži postanik naredio ili nije naredio? Naredio. Što nije farzonda? Znači nije svaka naredba Resulullah sallallahu alaihi sallam farz. I ne možemo mi, nama treba ulema da nam razluči šta je to farz, šta je to sunnet, šta je pohval. Ko na jedan zove, dvije, dvije stvari sam vrlo teške im ovih dana, pogotovo prva stvar je vezana oko kurbana. Kaže, mora čovjek koji ide na hađ, mora i zaklat kurban. A od uvjeta zaklanje kurbane je da je osoba mukim, da boravi u svom mjestu, da nije musafir. Znaš tog neznanja? Dođeš ljudima na hađu i pričaš im moraju zaklat kurban. A od uvjeta da bi, da, pet uvjeta da bi onaj morao kurban biti obaveza, prvo je da si musliman i muslimanka, drugo da, onaj, da si slobodan, treće da si balik, punoljetan, četvrto da si, e, da, da si, da si ja razumno obdaran ili zdrav i da, peto da si mukim, da si u svome mjestu. Naravno, svih ti pet uvjeta da imaš ni sad da imaš pretpostavku, da imaš novac. Međutim, govoriti ljudima to, to je vrlo, vrlo nezahvalno. I još je jedna stvar bila vezano za, ja, vezano za e, klanje kurbana, kaže, preporučuje se da se u ovih deset dana Zulhidžeta čovjek ne šiša i ne, ne, ne reže nokte. To je samo musteha pohvalno za onu osobu koja će klat kurban jer želi da na neki način kao da moli Allah drago volio bi da sam na hađu jer se na hađu ne režu nokti i ne ne šiša, razumijete? A to nije uopšte, nije pritvrđeno nešto kao, kao praksa Resulullah. I zbog toga uvijek imajte u vidu. Kada vidite u hadisma alaihi s.a.v. naredbu, upitajte je li tu ulema rekla da je farz, je li to vađiv, je li to sunnet, je li to sunne mojke, da pritvrđeni sunnet. Pa vi se sjećate da smo spominjali klanjanje Resulullah, samo jednom je obavio Boži poslanik namaz bez kape na glavi. Samo jednom. Koliko je nas kapom klanjalo danas jedno Nijedno. Nijedno. Pazite, znači moramo, alhamdla, hvala dragom gospodaru pa je vjera laka, ali vjeru stalno treba, treba učiti. Kaže, summa ala šiqi kel ejmen, a zatim lezi na desnu stranu. Vi znate da je jedan od glavnih razloga što se leži na desnu stranu upravo ova hadis Rasulullah. Naravno, medicina nama kaže da se na taj način oslobađa srce da bolje radi. Jer srce je na lijevoj strani, onda kad pricniš lijevu stranu dolazi do blokade, do blokade ili pritiska na srce. Kaže summa kul, pa onda reci. Evo samo ćemo u dovu i time ćemo kogu da završiti. Allahumma eslemtu i lejk. Gospodaru moj, svoje lice tebi predajem. وَفَوَدْتُ emri ilayk, I svoje poslove tebi prepušta. Subhanallah, čovjek ne zna hoće li ustati živ ili mrtav. U hiljadu si nekakvih stvari. Mnoge od tih stvari, ako ti misliš, ako se ti izmakneš, da će se ono urušiti. Neće, ti kaže, وَفَوَدْتُ emri ilayk, Gospodaru, sve što imamo od poslova, tebi sam, tebi sam ovaj prepustio. Jedan alim, potvorili su ga u njegovom životu i sjećam se, i narod priča, čaršija priča, jel bilo, nije bilo, jel se desilo. Ja se sjećam blizu 20 godina. Iza namaza on uči salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i na kraju tog salavata kaže وَاُفَوِّدُ emri ila Allah. Ovaj upravo ovo kaže. Sve, sve, ja svoje stanje Allahu iznosi. E može čovjek na arapskom kaže ili ga gdje ga niko ne razumije. Može li čovjek to uraditi koji je, koji je kriv? Na sebi je zazivat Božije proklijezde. Blizu 20 godina, svaki put ja svoje poslove Allahu prepuštam. Allah, oni koji su mene potvorili, Allah zna što je bilo kako je. Tako da ovaj prvi gospodar tebi sam, onaj, tebi sam lica svoje predao, svoje poslove tebi prepustio. Ovo doslovno znači naslonio sam leđima svojim se na tebi. U biti na tebi sam se oslonio gospoda. Ragbeten wa rehbeten Kaže jedino tebi želim i jedino se tebe bojim. Ili jedino i želje prema tebi jedino i straha od tebi. Slušajte sad ovo. La melđe, baš se vidi da, je vjerovjesnički. La melđe, e, wala menđa minke illa ili Kaže, nema pribježišta, niti skloništa. Od tebe gospodar osim kod tebe. Znači, ne gdje ćeš pobjeći. Od svakoga možeš, od ljudi, od stvorena, možeš pobjeći ovdje ili ondje. Zaštiti se na ovaj ili na onaj način. Ali od Allaha dragog ne možeš nigdje pobjeći. Kaže Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Gospodaru vjerujem u knjigu koju si objavio. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. I u tvoga vjerovjesnika kojeg si poslao. Fa in mutta min laylatika fa anta ala Ako bi te noć preselio ovo se rekao gospodaru tebi sam se predao. Svoje poslove tebi prepuštio. Druga stvar. Na tebi se oslanjam. Treća stvar. Tebi želim i tebi se bojim. Nema pribježišta, nema skloništa od tebe nego kod tebe. Vjerujem u tvoju knjigu koju si objavio i vjerujem u tvoga vjerovjesnika kojeg si poslao. Ako to kažeš, fa in min lejletike fa al znaj da si preselio na islam. Allah te sebi uzeo kao musliman. Zašto? Jer ovi je sadržaj, pogledaju ovo, gospodar, tebi sam se pokorio. u tebe vjerujem, to doslovno znači. Dalje, svoje poslove te prepuštam. čusto vjerujem da ono što ja radim, Allah dragi daje da to uspije ili da ne uspije. Dobro. Kaže dalje Vođal hunna ahire mata tekellemu bihi. I kaže Boži poslanik, ove riječi koje, koje je poučio ovoga ashaba, kaže neka to bude zadnje što se progovorio. Znači nekada je šutnja može biti sunnet Rasulullah sallallahu A to je sunnet koji mi rijetko praktikujemo. Ljudi se posvađaju i onda pričaju. Kaže, pa sunnet je tu. A ima sunnet da se šuti. Može biti farz da se šuti. Može? Kad ti roditelj kažu nešto što ti je teško da čuješ. Fars ti je da odšutiš. Šta ćeš? Šta ćeš? Babe su i mama i ne reci im šta. Uf, znači da ti farz da šuti. Je tako? Znači može farz biti, može biti farz da se progovori. Može, mora. Kad vidiš zulom na koji treba skrenuti pa da kažeš ovo je zulom. Znači svako ljudsko stanje, svaki ljudski postupak ima svoj propis. Kultu, pa kaže ovaj Berra, kaj pa sam ja učio dovu i vjerujem u tvoju knjigu koju si objavio i tvoga poslanika kojeg si poslao i ka, tvog vjerovjesnika. Pa sam rekao ja umjesto, gledajte, promijenio samo jednu riječ, umjesto vjerovjesnika rekao je Berra poslanika. Jer ima razlika. Znate koja je razlika između poslanika i vjerovjesnika? Vjerovjesnik je svaka ona, svaki onaj insan kojeg je Allah odabrao za posebnog čovjeka koji ljudima, ljudima govori o Allahu. Poslanik je onaj koji je primio objavu. Razumijete? I sad, Boži poslanik Mohamed je i vjerovjesnik i poslanik, jel tako? Ali šta je veće, poslanik ili vjerovjesnik? Poslanik. Zato su, varusulan, Rusulan, i neki poslanici o kojima smo ti govorili. Ovdje Mohamed salam kaže, pale la, nemoj reći, kaže, nemoj reći, kaže poslanika, nego reci vjerovjesnika. Jer vjerovjesnika ima u nekim hadisma, kaže se preko 12.000. Kaže, i vjerovjesnika kojeg si poslao. Želi Mohamed a.s. da se izjednači sa svom svojom braćom vjerovjesnicima. I uči nas ovim. Ja sam insan poput svi drugi. I on kaže ja sam vjerovjesnik kao svi drugi. To što su neki poslanici pa su dobili objave, to je nešto čime ih je Allah onaj po, počastio i to je to. Mislim, ovaj hadis ja vam preporučujem, ima prijevod Buharije, pogledajte, ovaj, pogledajte i pročitajte malo, ovo su zaista lijepe riječi kad bi ih čovjek na bosanskom rekao, gospodar, tebi sam se predao. To, gospodar, svoje poslove tebi prepuštam, na tebi se oslanjam, tebe želim i samo se tebe bojim. gospodar nema pribježišta. Pet rečenica, nema pribježišta od tebe, niti skloništa, nego kod tebe vjerujem u tvoju knjigu koju si objavio i u tvoga vjerovjesnika kojeg si poslao. Ja molim Allah Želšanu da vas nagradi što ste došli, da održimo ovo, iako sutra Bajram, da ne duljimo, da proučimo dovu, pa ako Bog da, da. Vidimo se onda sljedeći put i obavijeste ove ahbabe, braću i sestre, da ćemo ako Bog da iza jacije namaze, jer nam se u nedelju pomira sat, a do tada će se ovi studenti vratiti, moćemo ako Bog da biti u većem ako Bog.